bamwe mu banyagisagara cya Bujumbura basaba leta y'u Burundi kuva mu majambo bakaja mu bikogwa bakubaka zisoko nkuru ya Bujumbura n'abatesheje izabo muri site ya Bugenda n'intara ya Gitega bahamagarirwa kuja kuba mu bigwati kiriko kirubakwa aho gusaba ko iyo site yoba umutumba wigenga muraza kumva mwidonido ryano makuru bucana yandi nkino itubwira kubabwira ubushimwe buhabwa eh, abatahukanye insinzi mu mahiganwa ahuza amakomine idonidoni mu kanya nongere ndabahikatse sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro Dasubiye kubaramutsa amakuru tuhereye mu gisata cy'ubudandaji bamwe mu banyagihugu bakorera mu nkingira yaho zisoko nkuru ya Bujumbura basaba leta kuva mu majambo ikaja mu bikorwa mu kubaka isoko muri ico kibanza basigura ko igihe kihaciye ari kinini abaganira na radio isanganiro kuno wa mbere babona ko nibicafu biri muri ico kibanza byari kuba byarahakuwe bwabo igihugu kiriko kirahombera cyo kimwe n'abanyagihugu tubategabiri kwakira neza iyi soko isubiye gusanurwa nk'uko yari iri mu minsi yahera ntibarabe ukuntu byogenda isoko yubakwe isubire kumera nka kera nk'uko yari nta munyagihugu muto muto yinjira muga uri hanze inyuma y'isoko urabona ko hacafuye rwose ubanza kubikura wenyine bakatwereka ko batanguye kuko nubona ko n'abigenga ubu basigaye bubaka amasoko kubera iki kibanza kidakora niho abigenga bariko bariyungunganya bubaka udusoko impande yayo nyine bubake isoko ya bujumbura hanyuma tuyirangure imirimo itandukanye umugambi ni mwiza kubera ngaha nta bintu byinshi ubunye bivanze bishyikira ngaha mu burundi kubera isoko soko yarugaye kubera yarahiye eh, niba isanura nk'abantu twe dusanzwe dukora ngaha ku mabisi aha twe tujya turonka inyungu abantu benshi bazova ruguru abandi bava hanze bipakiza muri ino miduga y'iwacu tubajyana mu yindi mihingo umugambi ndabakira neza cyane abanyagihugu baripfuza yuko iyi soko bashobora gusanurwa kugira ngo bashobore kuyikoreramo nk'uko byahoze imbere na mbere itaraje icyo nifuza ni uko vuba na vuba bishoboka byoshobora kujya mu ndiri ibikorwa bigashobora gutangura kubwira abanyagihugu boroherwa mu bintu byo gucuruza eh, ibintu by'ibicafu indani biriyo icyo nasaba leta ni uko kubanza gusukura ibicafu byaba biriyo twabakiye neza ariko ni kubera tutabona ko ibikorwa biratangura gukorwa kandi bavuze ko bimirije gutanguza ibikorwa byo gusanura ino nyubako y'isoko ya bujombo twasaba leta itangutse uwo mugambi utangutse tubone ko ibikorwa bigiye mu nge abanyagihugu babishikirije mu gihe inama shikiranganji yo kuwa gatatu w'indwi irangiye yasabye kubanza gushyiraho ishyirahamwe rusange rya leta n'iry'amabanki kugira abariyo hazokurikirana iyubakwa ry'ikigo cy'idandariza hahoze isoko nkuru ya Bujumbura iyo soko ikaba yahiye igenekezo rya mirongo ibiri n'indwi ukwezi nuko hariko hubakwa amabarabara afatanye ibihugu harimo indarayi tumutegabiri twaranezerejwe nuko twasanze ibihugu biriko birafatana mu mabarabara cyane cyane mbere twaciye tuboneraho no kugurura ibarabara rihuza igihugu cya tanzania uvuye arusha gushyika muri kenya iryo barabara ryaraheze ni ukuvuga ubu baciye babona ko abanyakenya n'abatanzaniya bazogenderanira atangorane turashima yuko hari amabarabara ariko aracibwa hagati ya tanzaniya n'ubuganda hagati y'ubuganda n'u rwanda hagati ya Tanzania n'uburundi mukaba muzi yuko na twebwe dusanzwe turi ko turagira ibarabara ry'indarayi eh, dufatanira hamwe na Tanzania, rigazoca ribandanya rikajya ni kongo iyo yose n'imigambi ituma ya soko rusange ishoboka kubera hari amabarabara n'ibintu byo gutuma gutumatumanako amakuru uretse ibya politiki hariho n'umutekano umutekano rero nawo twararabiye hamwe turanezerwa ko muri ibi bihugu byo mu karere twamaze kuvira hasi ikibazo cy'umutekano na cyane cyane ko twakiriye igihugu gishasha repubulika ya demokarasi ya kongo ikaba igifise ibibazo by'umutekano ibyo bibazo rero byaramaze gufatwa mu ntoki n'akarere tukaba mbere twaciye dusaba yuko ibihugu byose byo kwihuta kugira ngo bijyane ingabo byemeye kujya gufasha muri leta iharanira demokarasi ya kongo ikinezereje icyo ibihugu twese tubyumvikana ko kumwe kandi turizeye yuko bizoshoboka mugabo tukabandana na bya biganiro biri hagati y'abanyekongo nyene tukaba mbere twaciye dutora umukuru w'igihugu cya Kenya kugira ngo abari wabandanya ari umuhuza muri ibyo biganiro hanyuma azaze aradushyikiriza icegeranyo kugira turabe tuze turakurikirana aho biba bigeze isanganiro inama isumba ingimba izabo bo muri site ya komine bugendana mwaka w'igihumbi kimwe amajana cyenda mirongo icyenda na gatandatu pascal Namvukiye avuga ko abazozana umuco muri iyo komine ari ababa ku mitumba mirongo ibiri n'ibiri yigize hamwe n'ababa muri iyo site avuga ko bamaze igihe kinini basaba ko iba umutumba ugira mirongo ibiri na gatatu wa komine bugendana ibyo akaba yabishikirije kuri uyu w'imana mu birori byo kwibuka imyaka mirongo ibiri n'itandatu irangiye muri iyo site habereye ubwicanyi bwahitanye abateshejwe izabo barenga amajana atandatu na mirongo ine rero ko umwijima wazanye muri komine bugendana na bamwe muri beneyo n'umuco utegerezwa kuzanwa na beneyo abo nabo si abandi nabo bose bakwiragiye ku misozi mirongo ibiri n'ibiri igize iyi ni kandi aba bari muri iyi site tumaze igihe dusaba ko woba umutumba wa rusasuma ugira mirongo irindwi na gatatu mu ikomine ariko rero umunyamabanga ntayigayizwa musitanteri wa komine bugenda na sore ntakarutimana avuga ko bidashoboka ko iyo site iba umutumba ugira mirongo ibiri na gatatu wa komine bugendana agahamagarira ahubwo ababa muri iyo site kuzoza kuba mu kigwati kigiye gutegurwa eh, umutumba mirongo ibiri na gatatu jyone ariko niyumvira nti ntitwobikenguruka cyane kuko twaba tugarutse kugabura abantu kandi umutumba w'abacitse ku icumu n'imitumba y'abandi batacitse ku icumu ibyo rero sinabishyigikiye mugabo ni icyifuzo cy'uko kumbure ku mutima yifuza ati bogumaho yamara kandi intumbero y'igihugu no munsi ku bijyanye na komine bugendana hariho porojegisiyo y'ikindi kigwati gishasha kizaba cyubatswe ku carire nk'abantu batumirira nyabuna abo bahegereye babyiyumvamwo babikunze abo oye turabahaye ikaze tuzohureho twese site y'abateshejwe izabo ya komine bugendana ikaba igizwe n'imiryango amajana atandatu na mirongo umunani n'itanu igitega jane bigira ku bwa radiyo isanganiro mu kanya ni bucana yandi nkino buraca mugacana ayandi mu nkino imigwi itahukana ibibanza vya mbere mu nkino zihuza amakomine agize igihugu cy'u Burundi irahabwa ubushimwe butandukanye ubwo bushimwe bugizwe n'ibikombe hamwe n'ibindi bikoresho vya nkenerwa mu nkino Rohanze Imana umuyobozi w'inkino mu bushikiranganje bujeje gisata cy'inkino mu Burundi avuga ko iryo higanwa rihuza amakomine baritunganya mu ntumbero yo gushira hamwe ugwaruka rutarangije amashure aho banabigisha uko bashobora kwitunganiriza imigambi y'iterambere bucana yandi nkino Jean Marie Iryo higanwa rihuza amakomine atandukanye agize igihugu cy'u Burundi ritunganywa n'ubushikiranganje bujejwe igisata c'inkino mu Burundi ritunganywa mu ntumbero yo kuzugwaruka rutarangije amashure rudakina inkino zitunganywa n’amashiramu y'inkino kugira babahimirize kuvavanura n'ingeso mbi bashobore kwijukira ibikorwa by’iterambere ni siguro itangwa na Laurent Nzeyimana umuyobozi w'inkino mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimo igisata c'inkino tunza y'ubushikira bakabyumva abakinyi batahukana ibibanza vya mbere muri iryo higanwa bararonka bushimwe butandukanye bugizwe n'ibikombe n'ibindi bikoresho by'inkino bitandukanye bushimwe sivuze ko tugeza ku mashirahamwe y'inkino mugabo turabaha udusoro dushimishije, turabaha akabasha, turabaha imyambaro nk'aho tuzaza abagenzi b'ubushanganje ni parteneri badufashe umugongo, turabaha umwambaro w'inkayo, turabaha ibirato turabaha imipira, turabaha byinshi. Abakinyi babesha kugira bashobore kwitabira iryo higanwa rihuza amakomine niyo ntambamye nyamukuru ikunze kuyibonekeza mu itunganywa ry'iryo higanwa. Ingorane twabonye ni imwe gusa. Abakinyi bara bayisha ndavugisha mhm. ukuri nayibonye twaduca imanza imuyinga ugasanga umukinnyi yaje majokinira komine kanaka nawe ugasanga arafise ya lisansi kandi agikina mu kanaka kandi bakanavyemereza twayibonye ariko wasanga amakosa ari mu gumu ari no mu wundi gusa wakibaziranye usanga rero mu gihe rero kubahiriza amategeko acurubanza hanyuma zikabandanya uwo muyobozi w'inkino mu bushikiranganje bujejwe igisata c'inkino mu Burundi ahimiriza abarongoye amakomine kwirinda gukinisha abakinyi badakwije bisabwa n'amategeko ngo kuko bisa no kuyikwegera ikara mu dushambara ega kenshi nugusha nkikara mu dushambara mbega uwo munyeshuri w'abandi yavunitse ko muvuze ko eh, bashaka gutondako rero ukicuka igihe yemeye amategeko byo byiza kugira ngo eh, abazi kadere akakinamo hageze ingorane akamati abazwa naka mhm. umugabo ntuje kufata ubone mwikinyi yava mu ihiganwa yaheje gusozera umuda mu mahiganwa y'abandi kubera kudakora kusane yaho kubarirako nubwo biruko abakinyi bitabira iryo higanwa nta kibazo c'imyambaro bafise nkuko bibandanya bishikirizwa na Nzeyimana nta mugwi komine waje bambaye nabi baje bambaye imyambaro ikimwe biranga nimero ndetse kinatangahera hanze ni Bujumbura ho amakumi na kintu urwarukana go rutarangije amashuri arutera kamo kwijukira kwitabira iryo higanwa rihuza amakomine ku bwishi ngo kuko rituma bagumana amagara meza bakaboneraho n'akaryo kukuyigira imigambi ku iterambere riramba Mahama amakuru yo mu makungu angora naco giserukirwa n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire nkuko tubisoma ku radio y'abafaransa RFI ugwaruka rusanzwe rufitaniye ibibazo n'igihugu ca Congo cashimye guserukirwa n'usanzwe agihagarariye muri ico gihugu nkuko bimenyeshwa n'ibiro by'umukuru w'igihugu ca Congo kubakura bose atabagishije inama bitegekanijwe ko inyuma y'ayo matora y'ibwirizwa nshingiro hazoca haba amatora y'abashingamateka ku wa cumi n'indwi kigarama uno mwaka papa François ari mu rugendo mu gihugu cya canada kugendera abasangwabutaka bo muri icyo gihugu aho yashikakuru w'imana yarabonanye n'abarongoye uwo murwi w'abantu bafashwe nabi mu kigo Edmonton mu ntara ya Alberta ni muri iyo ntara hashinzwe ibigo byinshi byo kwegeranirizamwo abo basangwa butaka gushika mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana icenda mirongo icenda abana b'abasangwa butaka bagera ku gihumbi n'amajana atanu bavutse ku babyeyi badasangiye urukoba bashizwe muri ivyo bigo ku nguvu ibigo byari mu bigo vya Ecclesia Katolika benshi muri abo bana basangwa butaka bahasize ubuzima nkuko umugore wakoze amatohoza wabishikirije abo bana babasangwa butaka barasinzikarizwa ubuzima abandi bagashurashuzwa ku nguvu ndabaramukije mwebwe mwese muri muratwumviriza kaze muri ano makuru yandikwa n'ibinyamakuru byo mu karere ka afurika yo mu buseruko umugwayi yarapfuye mu isanganya ry'imodoka rusehabaniha ambulance imwunguruje ku bitaro vya murago bishikirizwa n'ikinyamakuru do monitor co mu gihugu ca uganda hari ku muhingamo w'imana iyo modoka itwaye uyu mugwayi ku bitaro vy'akarorero vy'ayitwa murago mu gisagara ca kampala aho yari yungururijwe kugira akurikiranwe n'abaganga babinonosoye bashitse ahi ahitwa kigegwa mubende imodokari yagisanganya iratemba joseph mainuka w'imyaka mirongo icenda n'indwi akaba yitaba imana ubwo nyene abandi batanu barakomereka cyane iyo modoka yari ivanye abagwaye ku bitaro vya monsemari mu karere ka kasese ipine ry'iyo modoka ryabaye nk'iritirimuka imbere y'uko umudereva atinzira nk'uko vyasiguwe n'igipolisi igisirikare cy’umuryango wa Afrika y'ubuseruko kizoba igisirikare kizoba kijejwe gukingira abanyagihugu ari ariko atari kije kwigereka ku gisirikare cyo muri Republika Iharanira Uruhare Rusange ya Kongo byandikwa n'ikinyamakuru cyo muri ico gihugu Okapi ivyo vyashikirijwe n'icegera ca mbere cumushikiranganji ajejwe imigenderanire Christophe Lutundula mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ari kumwe na mugenzi we ajejwe ivyo gutuma tumanako hari ku munsi wa gatandatu uku kwezi turimwo nkuko yabishikirije ico gisirikare kizoba kijejwe kwigiza kure imigwi igwanira muri ico gihugu bahereye kuri M20 M23 bishitse umugambi wo kubicisha mu bya politike ukananigwa agasaba kwizo nteko zotangura igikorwa vuba mu nama igira gatatu yabereye i Nairobi mu gihugu cya Kenya igenekerezo rya 20 ruheshi abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika w'ubuseruko bumvikanye ko izo nteko zo mu karere zorungikwa muri ico gihugu kugarukana amahoro muri Republika ya Intwaro rusange ya Kongo aho bafunditse ko haca hahagarikwa imishamirano vyihuta igihugu ca Kenya na Tanzania ntibiriko vyorohe kuryoherwa mu gutunganya imihora yo mu mazi byandikwa n'ikinyamakuru the east african imigambi yo gutanguza imihora yo mu mazi muri ibyo bihugu ku bivuko vya afurika y'ubuseruko byahuye n'intambamyi zo gucegwa nk'uko vyama bitewe n'ubukene bwo guhiganwa n'ibindi bihugu mpuzamakungu igihugu cya kenya na tanzania byarashyizeho imihora yo mu mazi ariko bikaba bigihanzwe no kubikoresha ku bwato bwabyo isoko ryo kudandaza amato ya tanzania ni intambara abantu bake nibo baje kugura ibyatumye mu bubiko haguma ubudakenewe kubera ukuduza uburyo bwo gukoresha amato ishyirahamwe rya tanzania zanzibar shipping corporation rigurisha icamunara amato atatu yabwo atana bumwe busigaye inyuma iryo shyirahamwe ryasohoye ku mugaragaro mu kwezi kwa gatanu guheze itangazo ryo kugurisha amato atatu rusangi mv maendeleo mt ukombozi na mv mapinduzi ayo mato ayo mato n'ubu ntaragurishwa ni ngaha dusozereye ko amakuru yandikwa n'ibinyamakuru byo mu karere ka afurika yo mu busiriko mureko mushikirizwa na jean marie mayonga ndi kumwe na Raisa Lilian inamahoro dusubire tubashimire